Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 12, 1950 Naitatag ang Diocese ng Lucena at napasailalim sa kapangyarihan nito ang pamamahala sa buong lalawigan ng Quezon. Bago pa man naitatag ang diocese, pinangunahan ni Monsignor Alfredo Versosa obispo ng Lipa, ang pagtatayo ng minor seminary sa lalawigan na naging keystone sa pagbuo ng diocese. Ngayon ang diocese ng Lucena ay pinamumunuan ni Bishop Emilio Marquez. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.